Benres 26 de setembro do ano 2014 E aquí comeza unha nova dizón de divertimento para pequenos monstruos Hola Ana Lucecu, que tal? Hola, que tal André? Que tal? Moi boa bueno, tarde Boa tarde, boa tarde Bueno, segundo programa desta tempada sí. A décima xa da Radio Filispín <laughs> eh, 2014-2015 aquí resistindo dentro do barrio de Caranza aquí estamos bueno, e aquí ose, pues, temos un programa pues, con contidos así un tanto diversentes ou non diversentes, pero sí pois pues, variados en calquer caso, non? A mí me vai a gustar. O teu o móvil igual de... meu, igualito. <laughs> Deixa o meu móvil. Vou roubar o móvil. Si, sí, temos aquí un montón de xente xa no estudio. Xa hai un montón de xente, pero iso que quere sí. dicir? Que que hai festa. Hai festa, festa rachada, festa rachada sí. en Ferrol. Pasan cousas en Ferrol, está acontecendo algo extraordinario. Sempre pasan cousas en Ferrol. Sí? Sí. Que crees? Eu creo que Temos sí. ocasión hoxe aquí de, de saber se si pasa ou non algo en Ferrol. Eles nos contarán o eles que nos pasa contarán. na noite sí. ferrolana. E ele, eles quen son? Pois eh, eh, Pablo, que teño aquí ao meu carón, Pablo, Pablo, hola, probando, hola, Pablo. Hola, hay, guaras? Sí, sí, existe, Pablo, está ahí, o tocaron. Estoy aquí, estoy Está aquí. ahí, sí, sí. Rubén. A, a ver, tocalle un poco, a ver si... Sí, Está aquí, está de, aquí. De carne o oso, sí, sí, ah, pues sí. E que máis? Que máis está? Rubén, Rubén, que xa o coñecemos todos. Rubén, coñecido por todas e por todos. Hola, que tal? Hola, que tal? Vamos a abrir aí o micro. Hola, que tal? Probamos. Agora. Agora estamos. Que tal? A... Que tal, Rubén? Ben? Moi ben. Eres Rubén, seguro? Son Rubén, creo que sí. Contraseña, contrasinal, Rubén. Rubén, Rubén. Aí está. ben, <laughs> e que máis que máis temos por aquí? E eh, Chicho, ali ao fondo. Chicho, Chicho, así, Chicho... Sí, sí. mira. Del Chicho. coño al nicho. <laughs> <laughs> Chicho, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿por qué está Chichos aquí? Chicho pues que, Ibáñez Serrado. Que, que, ah, que conten aí. <laughs> Veñen dun, duns bares míticos de Ferrol, ah, todos eles. Vale, vale. Logo diremos de que, vale, de que bares, bares, que lugares. Bares, que lugares. Non sei sé si se son bares ou non son bares, pero bueno, acaba de derrapar un coche aí na traseira de, de Radio Filispín. Está chegando alguén tamén, non sei. Ai, non sei. Non se sabe. Mm. ¿Mm? ¿Quién será? Quen non será? esperamos a ninguén máis, pero bueno. Bueno, bueno, y es que en esta primera hora de divertimento para pequeños monstruos en Radio Filipín vamos a falar con gente que ten locais en Ferrol, que ten sitios donde hay movida, eh, locales, pubs musicais, sí, eh, Nocturna, eh, pues está eso, Rubén de Superoito, Pablo de Indy y Chicho, de, carteles. De carteles. Eso será na primeira hora, non? Porque na segunda creo que tamén hai algo por aí, Gardado, non? Tes algo gardado no peto, ti. Na segunda, pois imos falar dunha concentración que vai haber o domingo a unha concentración, a xente se vai concentrar, que sí, vai acontecer en Ferrol? Vai haber un, hai unha concentración eh, eh, convocada pola plataforma galega pola defensa do dereito ao aborto este domingo 28 de setembro <laughs> ás 12 ali no cantón e vai haber un pasarrúas e bueno, xa contaremos. Sí, sí, a xente está por aí de festa, ¿no? Algunhas mulleres están aí de celebrando especial. Mm. Bueno, pois pues, non sei si vamos a hacer ou non conexión ou vai a vir por aquí alguén non, da, non o sabemos da plataforma galega pola defensa do delito a aborto, caso de que están convidadas e bueno, pois pues, si, si les cadra pasarán, a verdade é que tampouco tivemos confirmación eh, igual durante o programa pois pues, sabemos algo máis. Claro, en aquel claro. caso, pois pues, na segunda metade xa saben elas que están convidadas aquí a a divertimento. Pois para falar diso, desa plataforma galega pola defensa do dereito ao aborto e esa loita que continúa porque nunca se sabe En calquer caso este domingo 28 ás 12 do mediodía pois hai unha serie de, de concentracións eh, ao longo de todo o país e bueno, aquí en Ferrol eh, pois serán dentro cantón, non? Dentro cantón ata o inferniño, vai haber un pasa, Unha especie de pasarruas festeiro, festivo, pois celebrando todo eso e tamén unha manifesta acción ao mesmo tempo, non? Valga o xogo de, mm. de palabras. Música Bueno, pues estamos aquí así moi setenteiros nos eh, Escoitando a Giorgio Moroder eh, Que non sei se será un non do gosto daqui de dos convidados e convidadas E bueno, pues vamos a aproveitar o programa esta primeira metade do, do espazo de divertimento Para ouvir así musiquiña desta de, de paz, de baile, de, de bon rollo, de, de boa noite eh, para, para ir un pouco ambientando tamén esta, esta conversación que, que vos parece? Parece Yesbem. Sí, sí. Yo creo. Estaban distraídos. Estaban distraídos. bueno, pues estamos aquí, ¿eh? creando en ventillo. Estamos ahí entrando en, en trance coa Sangel Cell Orquestra. Y bueno, pues vamos a, si te parece, Ana que un poco, pues, a, a interrogar este... primeiros minutos de divertimento, pois pues, de que de que vai indo, no? Pois pues, as persoas que temos aquí, eh, aquel local e que nos conten un poquinho a historia, non? Esa historia sí. que sempre ten o local, no? Por exemplo, que tes máis inmediato aí. Pois é Pablo, do do Indi, pero Pablo o Indie é un local moi recente, contanos. Si, sí, o Indi abrimos o 31 de de maio. Eh, vamos facer 4 meses, claro. Non uh -huh. somos jóvenes son Catro mesiños. 4 Catro mesiños. Pero petando forte, realmente, ¿no? Sí, bueno, pouco a pouco estamos intentando afacernos un hueco, un mm. hueco que eu que, que é complicado, claro. nos momentos no, nos que está Ferrol, mm. e intentando que pon, poñer música de calidades en e que esa sea nos, nosa punto de referencia, ¿no? Es que claro. a xente vai ali a escotar boa música. Mm-hmm. Boa música, música de calidade, eh, entramos aí con conceitos un tanto aí subjetivos que que ven sendo a, a boa música, música de calidade para para a xente do indie, non? Bueno, para non ser música alternativa eh, de calidade, de calquera época, uh mm-hmm. -huh. desde os 70 hasta agora. Uh mm-hmm. -huh eh, de calquer estilo, tanto máis roqueiro, máis electrónico, uh -huh. máis antigo, máis novo, un pouco de todo. Uh -huh. o sea, un Digamos poco... que poñemos todos os movimentos que foron saindo da, da música alternativa desde principios de, dos 70 hasta agora. Uh -huh eh, sobre todo os 90 porque é a, a miña a xeración <laughs> acaba sí, os 90 son ah. os que eh, máis eh, a música tamén un pouco orientada para xente que quero ter no local, uh -huh. sabes? Ah, o Indi onde onde está exactamente? Estamos na calle do Sol eh, 157. Uh -huh. E vai sol ali polas noites? No. <laughs> A xente a veces con, a, a veces sale, sale a veces sale o sol. A veces sai o sol. Cando cerramos, cando pechamos. <laughs> canta canta xente compón así o staff de Somos tres persoas eh, eh humanas socio, todas. Humanas, Alguna persona electrónica por aí Bueno, electrónica está oculta por aí. Eh, bueno, mi, mi socio é un pouco humanoide tamén Eh, <laughs> Alejandro, Alejandro Rodríguez, que es mi socio, e Irene, que é nuestra querida camarera. Somos tres personas, é un local pequeño. Pablo, Alejandro e Irene. Sí, moi majos todos. Pero, pero, Nos poñen donuts. Sí, sí, aquí estamos. sí, na... poñemos donuts da, da nata, os mellores donuts de Ferrol. Na... Sí. Sí, pues sí, estamos tomando nota aquí na Dirección Xeral da Policía en Radio Filipin de quen son realmente os responsables desta incidencia na noite ferrolá, o Indi, fíxate ti. Mm. Velas bien, eh, Ana Loceco Estás aí, non sei Teño práctica Concentrada na pista de baile Estás ben, ose Está animada a cuestión Bueno, si te parece, podemos interrogar aquí na Dirección Sal da Policía de, de Radio Filispín ao, ao seguinte responsable desa de noite Este é reincidente xa É un tipo reincidente en todo isto, non? Eh, Pois sí, pois Rubén Coca. Hola Rubén, que tal? Hola, que tal? Aquí estamos. Sempre entrando como un trono en Radio Filispín. Aquí, como se pode. <laughs> bueno, falanos un poquinho para que non coñeza pois a historia de, de, de Super 8, ¿no? Bueno, Super 8 levamos 4 anos, eh, abrimos todos os xoves, venres e sábados, e facemos sempre concertos, sí. todos os días cousa que de manter é un pouco complicado, pero bueno, aí estamos, sobre todo os tres días a semana. Mm. Facemos tres festas por semana para todo o Ferrol. <laughs> eh, bueno, é unha cousa curiosa. Mm, vos considerades un pouco eh, animadores culturales de Ferrol? O sea, non, como... No. Eh, a ver, eh, isto é fruto do aburrimento, sobre todo Antes non había nada, entón dixemos un día, pois, pues, eh, hai que xuntarse e... Eh, eh, empezar a mover un pouco isto antes era moi difícil ver incluso música en directo en Ferrol eh, mm. surdiron as, o, como a fonográfica general lembro que, que facíamos aí as, os concertos en, en San Carlos eso porque... se aparece ante Diluviano non? Sí, de general. feito moita xente non, nin sequera lembra iso ou non, non o viviu mm. eh, foi fai okay, cinco anos ou seis ou por aí algo así sí. vouche pedir unha cosa anos, Rubén, ti que te sí, máis estás aí un pouco máis achegado ao micro. Bueno, foi, sí, por aí. Desachégate eu, o micro un pouco máis. eu me lembro, máis, claro, daquela época eh, non, non me fas de Eu me lembro que me ao, que me no, ao revés. Que teño aquí un ao revés. Un chorro de voz. Aí está, aí, aí, estás perfectamente. Tens moito chorro de voz, a verdade que é Casi <laughs> peor que Rocío Jurado. Sí, nada, que a tendencia a gravidade un pouco... Aí está ben, aí está ben. Pois pues nada, o que che contaba, que nada, eh, nos estamos simplemente para encher un oco que pensábamos que fai anos que, que non... Sí. Bueno, que existía en Ferrol. Eh, e aí estamos, polo menos mantendo a, mesma... misma a mesma idea. Uh -huh. Sí, man, mantendo o, o tipo Ana Lucecu e, creo que... É moi ben. Que, non sei, calquer día lle dan o título de, de fillo de, de honorífico de, de Ferrol, non? A, a o merece. Unha ¿no? Sí, patada. Unha patada tamén, eh? que estamos aí. Está como o mi, amor, mi, odio, a, mando a noite ferrolá, non? O Super 8, non? Sí, señor. Ademais, agora que faríamos en a sí, Super 8? Sí? Desde que estivo aquí a última vez que nos dixo que, que incorporaba pues, sonidos máis heavy a, a súa programación e así foi, ¿no? Foi un pouco a, a misturarse todo tipo de personajes por ali de todo. Pero, bueno, hay de todo. Eh, Hay de todo, sí, a verdade, eh, porque en Ferrol hay de todo. Entón ali teñen cabida tanto músicos de, de heavy como de pop, de sustancias. O, Sí, non temos, <laughs> bueno, de sustancias non o sei porque eu estou na cabina, pero é apenas algo, a verdade, <laughs> estou ali todo o rato. Te consideras maquinista máis ben de Super 8? Es, eh, sí, máis ben, sí, algo así, algo así, estou aí casi que me falta a litera para quedarme ali. Bueno, e se che parece Ana, dime. Eh? Pois podemos continuar co, co seguinte dos responsáveis da, da fractura hidráulica da noite ferrolá? Sí, continuemos. Non sei se hai moita fractura hidráulica na noite ferrolá ou non, se bebe moito ou non, bueno, logo diremos. En calquer caso, agora estamos no capítulo de presentacións. E temos a Chicho aí. Temos a Chicho, a Chicho que non sei se é a primeira vez que se inaugura aquí en Radio Filispín. Sí, primeira. Sí. Hola, bienvenido Chicho, ¿qué tal? Muchas gracias Y eres ahora mismo quien leva un local mítico de Ferrol que o, carteles, ¿no? Porque eso tiene historia atrás, ¿no? O sea, sí, que ten... algo, ¿no? Como Erdei eh, ten tanta historia que xa ni se sabe porque este año eh, celebramos 25 e aniversario em. pero realmente hay dudas de si son 25 e e <laughs> o 26 años Lo que pasa que como ano pasado celebré 24 Dixen, Había que celebrar o 25 <laughs> claro, Había que partir de algo Tirouse ¿no? Eh, da manta eh, sabes, eh, Vimos que había dúbidas e da igual O 25 xa está 25 no, anos 25, 25 anos, anos. Sensacional, eh, realmente Eu non sei mm, Casi que me pierdo con tantos anos sí. 25 anos en carteles E cambiou algo a decoración? Ou... <laughs> eh, sí, sí Ti cando chegaches que aportaches a cartéis eh, eh... A carteles Que foi o primeiro que fixeches unha vez traspasada a porta? físicamente non fixen nada. ao baño. <laughs> Nada, beber, vomitar, non que sei. <laughs> Algo así, porque primeiro foi un cliente de, de ah, carteles. Ah, cliente, é moi importante. Un cliente moitos anos aí de carteles. Mm. Eh. E xa aí tiñas botado o local, así te costaba. Eh, no, me comentou aí un amigo meu, sabes, de, sabes, si podíamos sí. ir ali a levantar un pouco o local, empezamos así, ao final quedei aí mm. <laughs> o mando, sabes, mm -hmm. un botando aí. Mm -hmm porque Super 8 non o dixemos está na Rúa Real 223 de Ferrol e Carteres está na Rúa do Sol sí, 139 Na Rúa do Sol aquí hai unha reiteración eh, de, de, no capítulo da Noite Ferrolá hai, hai moita cousa por aí Como está a Rúa do Sol? Ti lembras aquela Rúa do Sol petada de xente Lembro, lembro ¿eh? En competencia coa Rúa María eh? Había aí unha competencia a Rúa do Sol Bueno, Rúa a Rúa do Sol mm estaba bastante de, bueno, mm. Alejada. bastante eran as mareas de xente que mareas de xente. Sí. Uh -huh. Subían de Esteiro e viñan para a Rúa do Sol. E eh, agora mesmo pois, va, xa leva uns anos así mal. Uh -huh. Pero bueno, agora parece que revive outra vez Que se anima eu, a cousa sí, Porque estive nove meses eu só ali sabes? <laughs> Nove meses, un ano eu só Agora abriu aquí o compañeiro Indy E abriron ali o... Royal Royal e eh, o, o Balance ou que o... Colonial. Colonial. Uh -huh. Sí, pero bueno, son de outro ambiente. Sí, sí ambientes diferentes. Sí, uh -huh. pero bueno. <laughs> hai bares. Hai, sí, o rollo que haya fona, que se haga fona e movemento. Mm. Mira, mira, na Luz Q. Estamos aquí escoitando algo xa de esa selección de temas que trouxo que o, o Paz Indie. ¿Mm? Non sei o que isto, o pode identificar seguramente se está escoitando. Eh, disco Inferno. Eh. Disco Inferno. Ah, pero isto é mítico entón, non? Isto é si, La no. serie esta setentera do... Eh, sí, é un, un grupo, rollo... un grupo mexicano. Ah. Que, sí. que fai electropop así moderno con toques un pouco mm, disco, ¿no? Porque toques yo... un pouco disco, ¿no? Porque me lembro aquel disco Infierno que era un sí, rollo sí, isto de los 70, ¿no? Sí, Así, años 70. Años sí. 70, ¿no? Porque eu, eu son maior, de cu. Xa, eu non. <laughs> Por eso estás aquí, para compensar un pouco. Claro. Sí, porque nós tamén poñemos música de... De todo. De todo. Claro, da miña claro. época tamén, eh? A ver, vamos a escutar un pouquinho, a ver. musiquita, musiquita que estamos aquí seleccionando xunto aos nosos convidados. Eh, Rubén da Super 8, Chicho de Carteles e Pablo de Indie. Indie, non? Se mm. Mm -hmm. Bueno, música como esta que se pode escutar no vosso local variada, ¿no? Música... Sí, porque eu poño tamén Eh? Sí, de todo, ¿no? Sí, sí. Cando dis música alternativa, porque ese un concepto tamén é un pouco susceptible, aí xente que asesinaría pola palabra alternativa. <laughs> Sí, no, Que, que, eh, que, eh, queremos decir con alternativa? ¿no? Eh, por exemplo, o nome, o nome de indie o puse de cachondeo. Mm, porque no. indie tamén é un nome sí, para eh, asesinar alguén, non? É peor, é peor, é peor, é peor, que... É peor que alternativo, sí. É peor indie que alternativo. Alternativo un así un pouco máis tal. Pero bueno, máis alternativo. Sí, esto, digamos, é un pouco en plan vacile, sabes? Claro, claro, por supuesto. Sí. Xente... Nós tamén estamos en vacile. Eh, o sea, a xente o toma... Ta, tamén a xente sabe, asocia tamén sí. a música, tamén era un pouco así... Mm para que a xente claro, non este xente... pensando dous meses que música poñen ali. Exacto, o sea, para que saiba un pouco onde se mete, que non vai a escoitar Dende o pois, primeiro pues, momento, o típico claro. rollo pues, pois, que se escoita Claro, pero moita xente, por exemplo, podía pensar que poñemos indie español solo, eh, ah, claro, claro. indie español mm. é mm. eh, unha porcentaxe moi moi baixa mm Pois un poño de todo Eh, a xente chega ao indie, eh, xente nova que nun, que entrou no indie porque o indie pues, leva poucos meses funcionando, tres ou cuatro meses, e lle sorprende a música que que poñedes. Sí. O, o, agradece ademais. Agradece eh, al, eh, que, que, que, que, que, Pois bueno, se me, han puesto de rodillas, me han hecho reverencias, me han dado besos en la mano. Ah, pero hay mamadín también. Sí, sí, es. <laughs> Ah, sí, a ver, la gente lo agradece mucho. Joder, <laughs> hay que... Sí. Tienes que ir, también, André. Ta también otros te dicen que por qué no le pones bailando de Enrique Iglesias, pero bueno. Ah, bueno, tamén hai de eso, ¿no? Pero eso que en un momento que se determinado de, de máis vacile todavía, xa non é nin indie nin alternativa, sea, é eh. No, no, no, no que chopiden, chopiden. cho piden. Xente un pouco perdida. ¿no? Claro, eh, eso por aí abajo. Xente <laughs> que sabe das bodas e todo iso mellor un pouco de Sí, bueno, la verdad la gente sabe a lo que viene. A xente pide de todo, evidentemente non hai dereito a admisión, no no, no no indie. O sea, que se pode entrar, ser <laughs> eh, eh, a xente pide, eh, a xente pide mm, a música, eh. A xente pide música, sí, sí, pide, sí. Pues, pide, mira, pones un gin tonic e, e de paso este tema, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, así, sí, sí. Todo, todo xunto, ¿no? Todo xunto. Todo xunto. Mm, mm, mm se podemos o poñemos. Ti mm, que pide normalmente Ana Lucecú aí? Eu nunca pido, eu antes pedía moito cando ia aos locais. <laughs> Daba moito a brasa, pero agora, agora xa non. Agora xa te disas levar un pouco, non? Sí, porque me parece un pouco, non sei, ir ali a pedir. Confías, ti confías, non? eu, claro, xa sei onde vou e sei que me vai a gustar. Mm, vamos a escutar ao final desta, desta peza. Quenes eran? Quenes eran? Disco Inferno. Disco Inferno, así directo. Música Moi ben, moi ben, moi ben. Pois pues sí, vamos a seguir analizando a noite frolá, entrando máis a fondo aí no local, entramos mm, de repente no Super 8. Eh, como facemos? Abrimos a porta, a porta está aberta, como que acontece aí? Hai alguén que nos abre a porta? Hai alguén que nos abre a porta, alguén sí, que nos la <laughs> fecha nas narices. <laughs> abre a porta eh, que, que acontece? Abrimos a porta, cando, cando podemos entrar? Hai un mundo paralelo, ti sabes como entras, pero despois como sabes, pois pues, é, eh, é complicado. Mm. Sempre hai concertos na Super 8? Sempre hai concertos, si, sí, todos os xoves. Os xoves a veces intercalo con, con monólogos e demais, eh, actuacións mm. variadas que tamén se agradece para descon, desconsistionar un pouco o tema musical porque é demasiado tamén tres concertos por semana ao final a conta te hai case hai meses que hai case 15 concertos nun, nun mes eh. caramba Sí, a verdade Como se fai unha programación de, da Super pois, é como un puzzle, vais eh, eu intento que durante unha mesma semana non haxa concertos Estás eh, todo similares. día, todo día elo, todo. Eu sí, sobre todo <laughs> cando ti pensas que xa está feito, mellor te cambian unha, unha data é un pouco complicado. Pois pues, ti estás Por... cagando un día e de repente, eh, de repente ala, ven aí a Leolinas Federales e, e <laughs> acabas programando. <laughs> non, moi, é, broma, sei. é broma, pero sí O principio digo... era moito máis complicado porque non ninguén sabía que existías. E claro, ti tiñas que estar detrás da xente todo o rato. Agora tamén, pero o que pasa que a xente xa sabe que existes, entón pois os grupos xa queren vir a tocar a Ferrol, que é unha cousa tamén moi e... moi curiosa que xente de Madrid, de Barcelona ou de outros lados, pois Tes unha lista aí de espera, non? Eh, Boa, mogollón, o sea, cada día recibimos moi ben de eu que sei, 15, 20 solicitudes de ah, para sí? tocar a Ferrol, sí. sí, que é unha cousa que claro. Para nos... tocar no Ferrol no superou, haber oito. Moita xente xa elixe antes Ferrol que que sei que Coruña ou Santiago, pois porque está entre medias ou ah, que sei, eh. saben que O sea, que estamos no mapa do pop. Estamos, si. Sí. Pero isto xa pasaba nos sí, anos 90, eh, con, con Ferrol, que a xente que Ferrol era un sitio donde tocar. de paso obrigado onde viñan os grupos referentes de uh -huh. de nacionais. E como estamos así, eh, ti que tes unha perspectiva aí un pouco histórica do que aconteceu nos 90 e tal, eu non son tan salas. maior, eh, eh como Ana, polo menos. <laughs> Estaba <laughs> aproveitando, estaba aproveitando a coxintura. É <laughs> dicir, ti como ves a... polos meus irmáns que me contaban. Que os momentos actuais, eu, veixo, veixo unha, unha especie de, nos últimos meses co, co, co nacemento de Indie, no? con outras locais que hai por aí tamén, veixo que hai unha efervescencia, no? de repente, non sei sé se xa demasiado do isto que estou a dicer, ou sí, sí de repente, hay, eh? de repente sitios. Home, hai, hai polo menos hai sitios, o que pasa que eh, se suma que aparecen novos sitios, pero tamén desaparecen, entón claro. Entón problema, digamos, de, que... de Iker Jiménez. Bueno, non no sei, non que sei, que pasará é unha consecuencia do que pasa en Ferrol, que, que non todo é eh, bonito, precisamente. Uh -huh. O sea, en Ferrol acontecen cosas, eh, digamos, Estranas, eh, claro. Ferrol é unos paranormais. É na noite moito máis, claro. Na noite moito máis. Como é a noite Ferrolá? eh, Rubén, ti que levas moita noite esa currada eh, Eu non sei, eu poño a... música e pouco máis non, non, non, me, non, me fixo nas cousas que pasan xa, máis aló da... Te metes na cabina, non queres saber nada, claro, pero a noite frolá... Vou canción a canción, como Cholo Simeone. Vou... Eh, entón vamos a, vamos a preguntarlle a Ana Lucecu que é o vagalume da noite frola Ana Lucecu, eh, ti que eres unha asidua, sabes, de concerto... Que son asidua ah, a estos locais, a, indie, a todos. Que vas sí, sí, ao carteles, que vas a... De feito, eh, o programa eh, eh, está realizado, está en mmm, producido por ela. Aquí hai xente que ahora mesmo foi, digamos, preseleccionada por Ana Lucecú ou Bagalume Os mellores, eu pre, pre, pre como, como é a noite <laughs> farolá? Que se diferencia da, de outro tipo de noites, por exemplo, da noite coruñesa? Ai, pero eso non o sei, porque eu coñezo a noite ferrolá, pero mm. a de Coruña non... Mm. A mí me gusta Ferrol, sí, claro, me gusta a noite de Ferrol. Se ti tiveras que vender Ferrol, en Turgalicia ou <laughs> que sei un rollo turístico na noite no, ferrolán, no, no. Para os ferroláns, no, Non, se, no, no, se non xa cambia todo. Uh -huh. E como, como, como poderíamos definir en dúas ou tres verbas a noite ferrolán? <sighs> Non sei, unha selva. <laughs> You could step all over that shit. still get 120 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram. Yo creo, Ana Lucecú, me da la impresión eh, de que aquí tanto Rubén como Pablo como Chicho están fartos de oír música todo o día. Fíxate que non ningún deles ten os auriculares postos. <laughs> é certo. Da mus, eles están esperando o momento de chegar ao seu local, poñer a música e, e casi unha sobredose semanal ou diaria de música, non? Pero dicía Pablo antes que ten aí un centro que vai escoitando, sí, non? Para despois... Eu escoito música todo momento. Todo momento. Toda non? a miña vida xiro claro. a... Mm. Vamos a preguntarlle agora a seguir este curso de interferencias sónicas que estamos aquí tendo en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Free Spin con esta música de fondo, fíjate ti que es Patrick Pulsenger. Bueno, hoxe estamos aquí poñendo así unha musiquiña, eh, así como de club, así, non sei, deste tipo de rollito guai. E aí temos a Chicho, a Chicho de carteles, a la Chicho, que tal? <laughs> Moi ben. Aí sigues. Como, que acontece, como que que diferencia ten, porque eu non sei, un pouco así como profano da noite que non saio nada. Uh -huh. Moi mal. Moi mal totalmente. Teño que levarte. Sí, non te teño fichado, eh. Ga esa que non, non, seguro que non. Digo, eu, a mí me dá que carteles é diferente. É diferente, por exemplo, a a, a ao indie, é diferente a Super 8, é, ten algo personal carteles, é algo ten sustancia, aí hai algo impregnado. Hubo asesinatos, por exemplo, no carteles. Asesinatos Responda. Pero bueno, impregnado hai moitas cousas, porque son moitos anos. Non sei, eu o indie non o coñezo, de Rubén... Pois, si, sí, o coñezo <laughs> eh, Son modos diferentes, non sei O carteles, para min é un non sei, é como un como un buraco, sabes, pero un buraco aí entrañable. Es igual É unha, moito, un, unha moi... madriguera. Si, sí, houve moito cambio, ¿no? porque fai anos igual era un sitio así, igual, sabes, que facían cóteles, sabes, que... Molotov, una, molotov. Sí, ¿no? había outro tipo de clientela, así mm. tal, pero bueno... Tengo eh, un pasado reivindicativo. Sí. Eu creo que máis agora que antes. Máis agora, sí. <laughs> Eh, non sei, o que fai diferente Imagino que a xente que nos xuntamos ali Porque ao final casi todo o mundo é coñecido sabes, eh, Bueno, eu coñezo todo o mundo que para ali -huh. <laughs> ao final eh, non sei uh -huh. eu creo que a clave está aí sabes? creo que o fai diferente tamén igual non sei, comparado con Rubén, sabes que un que ten un local aí que moi sí. máis xente, nos estamos máis aí en familia, non máis sei, en familia, un local máis máis familiar. Pero tamén que... facedes cousas, tamén hai concertos de cando en vez, aínda que non sexa todas. Sí, facemos cousas, pero facíamos máis antes, pero eh. o concello non é amigo do carteles. Entón... Ah, sí, non, entón- non, non é sí. a ah, que pasaría, a ver, a ver. A ver, conta. É unha radio tamén denuncia como a la COPE, o sea, podes decir o que ah, queiras nesse sentido. Sí, nos está escutando agora mesmo o Concello de Cultura Radio Hurtado, sí. que é amiguísimo, non famoso en Seguro que sí, seguro que nos está escoitando. <laughs> Un saúdo rollo sortado. Eh, nada, va, é o típico, o tema das licencias, eh, nos mm. temos a licencia de PAF, entón non podes facer nada. Sabes, non podes ter nin futbolín, que non o temos, sabes, se si nos está escoitando. Mm. Eh, nada, non podes facer nada, entón antes... Non podes facer un concerto, por exemplo. Non, a ver, fago polo aniversario, porque non hai sí. problema, os veciños dentro do que caben, pois, va, Eh, pero bueno, ao principio, cando quedei o mando, pois facía dous, un par de concertos ao mes, a veces algunha cousa máis. Eh, só facer pinchadas con xente que venga a, en, mm. en vinilo, sobre todo. Entonces, eh, pero bueno, o tema ah, dos sí, concertos... Hai sí. prato para pinchar todavía conservedes os pratos en, en... Sí, pero ah, tamén recomendo a xente que traia os seus. Ah, traia os seus pratos, claro, <laughs> evidentemente, sí, ¿no? É sí. un delicado, sí. Pero se move moito no por nada, porque esto, ¿no? Sí. Ahí, ¿no? No día a día non, pero de cando en vez facemos O sea que traemos pinchades, a xente de fora, sabes, pinchades que... en vinilo no carteles. No, no, no día a día non. Ah, eh, vale, de de cando en vez, de sí. un par de unha vez cada dous meses así, ven xente. Sí. Ven xente de fora, aparte tamén, eh Mira, mira, mira, Ana, que estamos aquí escoitando esa musiquiña e eh, que trouxo precisamente Chicho de carteles na Rúa do Sol 139. Eh, esto que, que, que isto, Chicho? Que ven sendo? Espera que non escoito. Que vai poñer agora mesmo os cascos. Está analizando Esto de Human Base, Nobody, nobody Bad. Vamos a escoitar un poquinho. Música sí, pois pues, sí, a mí é que me pega esta música con Chicho, eh? a verdade é que, que responde perfectamente a súa camiseta. Eh, algo, e ao seu local. E ao seu local, e ao seu rollo, e aos seus declaracións tremendistas. E, e volvemos Isa, vamos a entrar un pouco en diálogo porque quero que vos confesedes un pouco, non? O sea, cando non estades nos vosos locais, tanto Pablo como Rubén como Chicho, a, a donde ides tomar copas, vodes, vades tomar copas aos locais dos eh, estes que están aquí ou, o que nos recomendades incluso de outros locais de Ferrol, porque hai máis vida, non? A parte de, de, de vos extraterrestres que Bueno, eu sempre que podo os concertos a o Super 8 a primeira hora antes de ir a traballar ou o Cantón Bello. Uh -huh. O sea, que o Super 8 tamén é un pouco sí, referencia Sí, claro na xente, no? E sí. Cantón Bello como sitio para copas así, Tranquilo, tranquilidade, sí. no? Tamén se esos vermús tamén que hai no super sí. no, no Cantón Bello. Bueno, a verdade eu empecé a baixar fai pouco porque no. a mm. miña vida está moi asetreada co meu fillo e a miña ah, muller. Vale. E agora que estás no mundo da noite, pois pues, tes que estar un pouco Claro, claro, mm. claro. Ao día. Ao día <laughs> e... Eh, sí. Porque a que hora abre o Indi? O Indi abre ás 12. Ás 12, ves, André? Mm, 12, claro, claro. As 12. E a xente ve bastante. E a, e a xente ve... <laughs> Que tarde para mí. <laughs> e, a, xente ve as tres. Así e, adiante. Sí, claro, vou a esas horas. Quería tamén preguntarlles iso. A xente en Ferrol sai moi tarde. Moi tarde. Moi tarde. Pero iso acontece en Ferrol, eh, propiamente. Mira, eu creo que pasa en Ferrol solo. Solamente pasa. E por que acontece que a xente en Ferrol sai tan tarde? Non os podes votar xente durme, se queda, o sea, durme de se mete a camas 10 no, e levanta ás 3 da mañá, que fai? bebe e todo vai moi despacio, despacio. Vai moi despacio. despacio, despacio. Pero a xente bebe despacio en Ferrol ou bebe <laughs> No, bebe rápido, canto máis bebe, todo vai máis despacio. Ah, ben, ben, eso tamén é interesante na luz de Cuba. A xente bebe rápido e logo todo vai máis despacio. Non, a xente bebe, si, sí, bebe rápido e logo vai máis despacio. Mm. Mírame a min. Que bebe, que bebe a Cuba agora? Como eu. Ana Luz de Cuba está aí tomándose unha birra. Si, sí, me convidaron esta xente tan maja. Sí, bueno, está ben, non está de cando en vez non está mal que te conviden. Sí. <laughs> Porque eu digo, que que o que se bebe na noite a Rubén? Que que pida a xente no no Super A ver que que que se bebe en cada sitio. Por exemplo, vamos a empezar por Rubén. Bueno, de todo, claro. Desde a cabina Jagermaster últimamente, mogollón. É certo, que pasa co Jagermaster? Sí que é unha febre, non sei que pasa. Eso que é unha nova droga ou que carallo? É un licor novo aí que, que ten un, un corzo ou non sei que que debe hipnotizar a xente E todo mundo bebe eso. Sí. Te dá cabezazos. Ou... E da, é, eh, teñen <laughs> efectos secundarios ou terciarios ou coa, cuaternarios. Sí, porque a xente se pon moi mal co Jaggermaster. No, bueno, ou moi ben. Dende, ou moi ben. Dende, dende onde se vexa. Uh -huh. O sea, e, e, e no, no, no carteres que se bebe, Chicho? Eu creo que é o mesmo. Eh, Ah, Cubatas, ah, también, cerveza. También, o rollo, sí. Sí, eh, o Jaggermaster que está aí de febre de tal, eh, non sei. Igual licor café, así tamén vendemos licor café. E que pasou cos mojitos? Os Xa mo non hai mojitos. Mojitos, que pasou cos mojitos? <laughs> Sabes que pasa que antes facía bueno, co vos que estaban os mojitos. Sí, para seguir un pouco coa liña aí do local, sabes, seguía facendo aí coa receta esta milenaria dos mojitos e das caipiriñas <laughs> pero se venden moi poucos entón ao final pois te cansas de de non sei, de, de de comprar lima e tirala sabes? non, e non é polos cartos que perdes, sabes? Sino, non sei, a cultura aí de tirar as cousas, pois. Claro. E ao final, bueno, pues tampouco me piden moita xe, ojito, o sea, capiriñas que vendían moi pouco, o sea, igual podías vendía igual tres ou catro nun mes. <laughs> que, non, así non compensan así, os mojitos. nada, non pasa nada, o sea, non pasa nada porque o alcohol está ali e tal, sea, pero bueno. A xente en Ferrol é pouco tropical. Claro. Sí, home, non me extraña. <laughs> é máis de licor <laughs> café. Con nordés. Eu, eu vendo moitos mojitos. Ah, ti vendes sí, moitos mojitos. si, é certo. Eh, sí, sí, pero tamén eh. están moi vos eh, os mojitos do indie. que tamén está eh, na Rúa do Sol, mm, é curioso, non? Claro. E, sin embargo na zona del se vende mojitos, é sí. unha zona máis tropical. Sí, sí. licor café non vendo nada. <laughs> es que cada sitio é... Sí, claro, non pega o licor café no indie, non? Non sei, sé, cada sitio é... no, a verdade é que non pega máis no carteles. <laughs> sí. estamos aquí escoitando un poquinho de música esta que sacamos aquí dunha revista que seguramente que a xente que aquí gosta así da música tecno estatal ou disco estatal lembrará a revista Disco 2000, non? Bueno, pois aquí temos esta peza dunha banda que supoño que serán por aí de, de Levante que se chaman, bueno, se chamaban, claro, Tecnicolor Sonido en Multicolores un nome tan largo para un título máis longo aínda por la mesma razón que el negro non é un color. Bueno, canto canto custa un cubata en no indie? pues... <laughs> Unha copa, unha pois. copa no indie. Hai promos. Hai promos. Mm. Os xoves hai cubatas Ay, sí. a, a 3 mm. euros. E para que xete a veces consigo que madrugue un pouco a de 2 a 3 tamén hai cubatas a 3 euros, senón cubatas a 5 euros. Ah, moi ben, moi ben. E, e, no, e no Super 8? Depende dos concertos ou... Mm, bueno, hai diferentes fases dentro da noite. O, o precio normal é 5 euros a copa, e despois de 12 a 3 ou 3 e media hai como promos tamén, e de 2 por 1 a 5 euros, o sea, ah, a copa está. che sai a, a 2,5. Uh -huh. E agora últimamente estou facendo 2 por 1 a 4 euros, o sea, ah. imagínate. e tamén hai unha movida que facemos que a part... de 3 a 3 e media ti tiras unha moneda a aire e se che sai cara, pois tes copa gratis ou, o que haxas consumido. E se chase a cruz, pois non, non estás obrigado a pagar, pero non te toca. Pero bueno, tes a opción sempre de, de, de, de beber gratis. Mira, mira, ti. Que divertido. Ahí, sí, que dando a chapa aí, Super 8. E en carteles, en carteles as, as copas como están? O, están entre 4 e 5 euros. 4 a 5 euros. Sí. Está ben, está ben. As copas, non? Aí, non? Está ben. Eu non bebo copas. Ti non bebes copas? Nunca. De que bebes? Eu, cervexa sempre. Cervecita, sí. Mm, a xente que normalmente que máis bebe? Copas, cervexa... Eh, Durante os concertos, por exemplo, moi, moitas cervezas, eh, cervecita, sí. cervecita. Despois xa van claro, as primeiras copas, o sea, os, os primeiros tragos son ser de, de cervexa, despois Logo vai despois vais cargando máis o, o tema. <laughs> E agora mira, mira que está soando aí unha peza de, de indie de, de aquí de Pablo que nos seleccionou. Non sei se está escutando Pablo, non está? Sí, sí, bueno, xa, sabe, xa, xa, xa, xa sabe calé, a segunda peza que nos seleccionou. Es, Space, Space Hog eh, Mentine. Vamos a escutar un pouco. Vamos. está moi ben isto, non, Ana? A ti te gusta isto, non? A mí moito. A ti gostas moito do indie, do, sí, eu do Super de todo. 8 e, Deste de sitio, si. sí. E de algún máis. De algún máis. A ver, que, que me recomendarías ti a Ana Lucecú o Badalume da Noite a Ferrola? Eu vou ao Canto Mello tamén, sí. e o Manchita Cosa. O Manchito, e... Manchita. Claro. Manchita que eh, quedou un chamarnos uso. Sí, pero debe de estar. E, e non nos chamou, bueno. Bueno, Desconectado. Aquí un saúdo a Suso que ademais fíxate ti que este 11 de outubro Si, sí, había que dicilo que están de mm. aniversario mm, tamén. Aniversario. A soenza da noite pois pues, vai haber un concerto. O, o 11 anos 11 xa. 11 aniversario, 11 de outubro, 11 aniversario. 11 de outubro. Bueno, pois pues, toca Joe Crepúsculo. Joe Crepúsculo, si, sí, sí, vai sí. a ser un concertazo. Mm, son destes fan, bueno, del fan os de Carrero Bianco. Sí, é que os traen, me parece que ah, os trae ¿eh? Sergio, eh? creo que está foi o que intermediou. Pues ese, ese anuncio no Manchita Cosa, Rúa Madalena, aí a 11 de outubro, ás 11, 11 aniversario con Joe Crepúsculo. Crepúsculo. Bueno, pues ya nos últimos minutos desta primeira parte de divertimento para pequenos monstruos aquí en Radio Felispín o se 26 de setembro do ano 2014 Pois vamos a, a darles aquí a voz a, a Pablo de, de Indy a mm, Rubén Coca de Super 8 e a Chicho de Carteles para que nos digan o que queiran porque sempre hai pois, algunha actividade, algún concerto, algunha festa alguna pinchada Sí, vamos a empezar con, con Pablo de, de Indy Cuéntanos, Pablo. Bueno, pues a ver, tenemos pensado hacer algún concierto. De momento non vos estrenastes como concerto. Con concertos non, con pinchadas no. sí, Con ¿no? pinchadas, pinchadas. Con pinchadas sí, vamos a facer sí. máis pinchadas, o que mm. pasa é que como estamos comenzando sí. ten, ten teño que tener claro que a xente, porque moita xente claro, pen, claro. pensa que, sí. que que pinchar escoitar música na casa e pinchar mm. no local, mm -hmm. tes que fijarte claro. no que tes que facer, tanto mm. como controlar, controlar o volumen e todo eso. Exacto. Eh, e quero estar seguro de que a, mm. a gente que veña que, que tal, pero bueno, teño xente que estou esperando que me confirmen para que veñan Hai algunha idea por aí, xa, sí, sí, algo sí. se está planificando. E logo eso, a ver se nos sale un par de cousas, se facemos algún concerto. Ah, Sem que ben, que ben. Sempre dentro da liña de música que poñamos. Que poñedes vos pois mm. que un pouco aquí estamos descubrindo un pouco a marca da casa, a música, ¿no? Que pon indie, mm. ese rollo alternativo, indie tal, aí pues está se está cocendo algo, ¿no? Aí. todos los días. Sí, no, no sé. ¿Qué días abre? Jueves, viernes y sábado. Bueno, y vísperas festivos, claro. A partir las 12, ¿no? ¿no? de, doce de 12 hasta que nos deja la policía. Ajá. Normalmente a policía para por aí a tomar a última ou mm, No, de ah, momento non para. No, de momento no. <laughs> Pero levades despouco. <laughs> Pero día que paren También son alternativos a policía. Ou... Mm, bueno, la verdad, son ahora, indies. Son eu creo que ahora co tema que hai agora de que a xente está en mala situación, eu creo que está un pouco máis permisivos que en outros tempos. Que bomba es malo también, porque claro, a gente pecha más tarde, entonces la gente bebe más tarde a mí también, pero bueno. Mm. Mira, mira, qué música música llevamos a poner ahí a Rubén, Eurovisible de Madelman, eh? Spain, Zero Points, digan por aquí. Este es Madelman. Le vamos a pasar un micro ahí a Rubén. Hola Rubén, ¿qué tal otra vez? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos todavía. Conectamos con Rubén. Está en la cabina Rubén. Rubén, Rubén en la cabina, en la cabina Rubén. Bueno, a ver, Rubén, que, que nos recomendas? Porque aí hai moitas actividades, sempre moito concerto Sí, nada, eu recomendo simplemente que apaguen a tele a xente nas súas casas que saian á rúa eh, mm. Porque sempre vai haber algo, polo menos no Super 8, no Indie, en, no carteles, no Manchita Vamos, a xente non pode queixarse que polo menos aí estamos, non? Que nada, simplemente iso, que saigan a casa e, eh, e no noso caso, pois se queren ver o que hai, pois que miren a web ou o Facebook que sempre está actualizado. Uh -huh. Cual é cal é a, a, web? É salasuperoito.com salasuperoito.com e no Facebook tamén, todos este sitios tamén no Facebook, no sí, creo, sí. no? Que ahora, ahora, ahora hai que estar... hai que estar aí no Facebook. Sí, sí, sí. No, no Facebook. Facebook é a mitad de... Paz sí. Paf Carteles, uh -huh. Super 8. Uh -huh. Sí, eh, eh, sobre todo iso, que a xente sai á rúa, que iso de que non pasa nada en Ferrol é mentira, mentira. vamos. Sí. É unha mentira, é unha mentira. mentira. Y, y bueno, vamos a, pues a, a, pasar yo un micro ahí. Da, da yo un micro ahí. Toma, lanza, toma. lanza yo un <laughs> micro. Ahí a, Chicho. Chicho, Collicho es un micro. Gracias. Bueno, pues ya nos dirás, Chicho, que hay por ahí preparado, ¿no? Porque con esos 26 años de vida, que son 25, pues ahí habrá que hacer algo, ¿no? 25 años... Sí, xa fixen. Xa fixestes? Foi un aniversario... Eh, sí, tuve unha, un aniversario así un pouco salvaxe. Sí. Foi unha sí. unha gran noite. Sí. Foron os salvaxes a tocar. Ana o pasou moi ben. Uh, sí. <laughs> <laughs> subite sí, esa barra, sí. subite esa barra. No, no, no. non, non tanto, pero bueno, esta quedou. Normalmente o fas, non sei por que non foi esa vez. <laughs> Bueno, tiña outras cousas. Tiñas outras <laughs> prioridades. Esas reservas para para claro. indie, para indie. Entón, entón que vai haber aí no no cartel, eh, na, nada, na teño aí pendiente unhas pinchadas que serán agora en outubro, pero aínda non teño feita. Uh -huh. eh, se aproxima aí o Samaín tamén, que sempre facemos festas. Bueno, Ay, sí. seguindo un pouco a liña do local aí tamén decoramos aí bastante o local cando son Samaín ou Entroido eh, entón, bueno, prepararemos algo. Moi famosas as festas Moi de Samaín e de Entroido. Sí. sí. Eh, seguindo un pouco a liña de Rubén, sabes que que a xente saia de casa porque é certo que agora mesmo hai un montón de cousas en Ferrol, se hai máis vida a lo das festas es, Para toda a xente que lle gustan os 80 es, Sempre venen a hostia de grupos dos 80 Super 8 ¿no? E non vemos esas masificacións de xente sabes? Entón, sabes, que non queden na casa Que hai un montón sabes, Está vivindo aí eu creo que en contrapartida de, de como está a cidade, sabes, a nivel aí social. A noite, a noite está interesante. A noite polo menos a oferta é bastante, eh, interesante. Bastante, sí. interesante. Bueno, vamos a convidar a todo o mundo, non solamente a xente de Ferrol que escoite este programa, sino a xente de outros planetas, que agora mesmo está a escoitarnos desde incluso algún desde a súa nave espacial. Entón, pues, que veñan todos. Que, que veña, que aterren, que aterren, por exemplo, na Praza de España, que bastante que Ferrol sitio, mola. ali nun deses círculos que en realidade son sinais espaciais, como todo o mundo sabe, para atraer a todo tipo de especímenes aquí a este planeta que se chama Ferrol. Bueno, pois moitas gracias Pablo de Indy que está na Rúa do Sol número 157 eh, Rubén Coca da Sala Super 8 que está na Rúa Real 223 alá en Amboase e a Chicho de Carteles a Sala Mítica que acaba de cumprir 25, que son 26 anos, na Rúa do Sol 139. Pois moitas gracias a todas e todos. Gracias, gracias a vosotros. Por ali nos veremos. Y nos vamos a ir con esta peza que, bueno, pues que nos seleccionó Carteles. Bueno, bueno, bueno, bueno, Ana Lucecu, eh, que isto foi, vamos, eh, a final fíxate ti que, que, que pusemos aquí unha peza que se chamaba Demolición. Es que... Mola. Mola, mola, mola mogollón. Bueno, vamos a dar o teléfono de, de Radio Filispín, que como sabedes é unha emisora da cadena COPE, para que se alguén nos está escoitando nos chame e nos diga estou escrita Sí. Entón, nos daremos fe de que efectivamente estamos aquí en Radio Filispín emitindo polas ondas e, bueno, en fin, todas estas cosas ¿no? que nos fan humanos e relacionados. Eh, o teléfono da nosa emisora é eh, o 32 eh, 65... Ai, non, ese o, no, non. Ese é o, o meu DNI. 981 37 40. Exacto, ese si sí é 981 37 10 40. Ana. Que? Podoche convidar algo? O que queiras. Mira, tómate este parafunco. bye. de nuevo, qué bueno, qué bueno es esto, sentir el saxo en este momento, seguir el ritmo, buscarlo dentro, si no bailas esto es que estás muerto, muerto, lo siento, lo siento, no quise decir eso, la sangre caliente altera mis nervios, Ya hasta los club, seguides aquí no PAF Divertimento para Pequenos Mostros Está na rúa Radio Filispín Aquí Para Funk se chamaba esta, esta agrupación dos 90 eh, dos 90 e isto era Dance Club Demo Pez Mix bueno, estaba nun recompilatorio dunha mítica revista de música disco así estatal non había moita cousa e bueno, pues desapareceu unha revista que empezou así tipo fanzín, un pouco elaborado, claro bastante elaborado, quero decir, e despois a, mm, acabou a súa vida como revista pois moi ben maquetada. Eu teño aí eh, algúns exemplares na, na miña casa e este CD pois viña nun, nun deles. Disco 2000, unha recopilación dens de aquí, mira, 1995, Cosmos era quen editaba isto. E ouvíamos antes Tecnicolor sonido en multicolores e agora pois este outro grupo, mm, para Funko. Bueno, tamén escoitamos a Madelman con Eurovisible. Que tal, Ana Lucecu, que tal? Moi ben. Estás ben? Sí, estou pensando xa na noite. <laughs> Na noite, a noite Ferrolán. Sí. Na noite... Que se venres. Tóxica, tóxica... Mm, non, tóxica non é. Na noite ferrolana. Metafrolana, metafrolana, hai ali sustancias, na metafrolana sí. non te, hai de todo, non te, claro. Sustanciosa. É sustanciosa. Es que nada. Moi aproveitable. Mm, os aquí en Divertimento para Pequenos Monstros tivemos unha pequena mostra do que acontece na noite ferrolá a nivel musical. Hai moitos máis locais, por suposto. Sí, claro que sí. Y... Outro día pois virán sí, outra outro día pois traemos máis xente porque o estudio é bastante pequeno. Mm. Entón, pois, tampouco podo meter aquí a moitos pouco extraterrestres. a Sobre todo coas súas escafandras, que ocupan demasiado. Sí. Mm. Vamos, Ana Luz de Q, se che parece, a seguir co programa e vamos a anunciar algo que temos aquí xa, que é unha convocatoria hmm. que podemos dar lectura xa, se te pareces aquí. Ah, sí, a... falábamos antes que este domingo, este domingo é día 28 de setembro, ás 12 da mañá, o feminismo galego sae de novo á rúa contra a reforma da lei do aborto. Baixo o lema Tomamos as prazas polos nosos dereitos sexuais e reproductivos. E iso que vai haber eh, concentracións en toda, en toda Galiza, En Compostela vai a ser na Praza de Praterías ás 12 En Ferrol, aquí na nosa cidade, vai haber un pasarrúas que vai a sair do cantón ás 12, vai a facer un percorrido así por espazos bastante eh, importantes da cidade, vai acabar no Inferniño, acabará sobre a unha, ten unha duración dunha hora. Uh -huh. E eh, ali no Inferniño pois será o o o principal, o o que van hacer En Coruñas 12 no Campo de Leña, en Vigo 11 e media no Palco de Alameda de Bouzas e en Ourense 12 no sardines Padre Feijo Estas son todas las convocatorias que hay este domingo 28. Johnny, me man, I can't keep a drama. Tabi aye sanga ma drama. Go togo bela sinimbi. Tabi aye sanga ma drama. Abe foyeko, jombadon. O jombadon, jombito belaka, sinilakodon. Seba unyewa, kafani yadako. Dunia yesoga ma chamanye fajiri belna tele fitiri belna kalu aoma lampiri mandim komewa segalondiata naremangandiata mandenjata fanania foko dankachan niño con fe feliz. Zundiata edun kelenka farafinu mila nyarastu malasa. Dunia yasagona jamani fajiri bena dele fitiri bena kalu. thank you Jennifer. música de Roquia Traoré, una Roquia Traoré con este álbum que se chama Chamantier. Esta peza abre o álbum do 2008 E, bueno, isto o vimos en directo en cines hai un par de anos, creo que foi ali espectacular. Ah, o Traoré, tamén a vin unha vez. Creo que repetiu, incluso logo foi ao WOMAT de Cáceres, mm, debe de ser no ano 2010, creo. E a verdade que impresionante, espectacular sí, esta, me encanta esta artista Roquia Traore. divertimento para pequenos monstruos en Radio Frispín. Bueno, tíamos ese preparada ou ao menos pensábamos que sí que estaba xa máis ou menos fechado, inda que a comunicación non foi muy fluida, no Ana? ti que te encargaches das tarefas un pouco esa de, de, de produción desta, Aquí a caguei eu desta parte non? do programa non, non, non a cagaches en absoluto en todo caso sí, sí. non, que, que estábamos pendentes non nos confirmaron e, e nada, non nos chamaron entón, sí, pues, quedou, quedou así vai, que quedou así un pouco no aire fixemos un convite á plataforma galega pola defensa do dereito ao aborto pero bueno, non poderían no, vir ou non sei no programa e bueno, pues non, non ni por teléfono ni, ni aquí pues sentímolo moito porque a verdade que nos estábamos noutra ocasión estábamos moi interesados en, en mm. falar con elas e, e amplificar o que acontece que mellor que elas, non? Que, que falara máis que nós aquí agora ler claro. calquer cousa. Entón vamos a díselo así, simplemente lemos a convocatoria, tiramos esa media hora para elas. Pero bueno, este domingo 28 de setembro repetimos ás 12 do mediodía pois o, feminis, eh, o feminismo galego sai de novo a rúa, non, Ana? Pois sí, contra a reforma da lei do aborto. Tomamos as prazas polos nosos dereitos sexuais e reproductivos día convocatoria. Si, sí, vai haber unha serie de concentracións, como dicíamos antes, en Compostela, na Praza de Praterías ás 12, en Ferrol, aquí na nosa cidade, en Ferrol, tedes que ir ás 12 ao Cantón, porque vai haber un pasarrúa, percorrerá parte da cidade e acabará no Inferniño a unha. Uh -huh. Bueno, no resto de, do país, no resto de, de Galiza, eh, en algunhas cidades importantes, en Compostela, Coruña, Vigo e Ourense tamén hai concentracións, non? Mm, Coruña, Campo da Leña, Vigo ás 11:30 na Alameda de Bouzas en Ourense ás 12 nos Xardíns Padre Feijo. Mm, será, repetimos, este domingo 28 a partir das 12 de mediodías e elas piden que a xente leve cousas, no que leve instrumentos. Sí, que vayan de lila, Sí, sí, claro. O, o, o acor, ven... acor, feminista, sí, ¿no? por excelencia. Y bueno, pues para celebrar, para celebrar, esa caída de Fachardón, de Gallardón y, y Collerdes, Folgos para continuar a, continuar a lógica. Claro, porque esto non acaba aquí, evidentemente. Vamos dar o número de teléfono de divertimento para pequenos monstruos de Radio Filispín, a radio libre da terra de Trasancos, para se algunha das mulleres da plataforma galega pola defensa ao dereito a aborto quere participar, pois damos esa oportunidade. O 981 37 1040 Repetimos, mm. 981 37 1040 por si pois nestes minutos que estamos reservando para esa sección un tanto fallida. Si quieren participar, pues aquí, aquí estamos. con esta, esta formación francesa que a mí que me gusta moito. Rita Mitsuko, Rita Mitsuko, é un dúo. Esa muller. Ah. Sí, sí, un dúo mítico dos, dos 90, finais dos 80, eh, 90 tamén. Bueno, pues aquí están Rita Mitsuko. Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín Les Rita Mitsuko Soando e xa estamos en tempo de Asenda De Asenda que prepara como sempre Ana Lucecú O vagalume da Noite Frola Hola Ana Lucecú, que tal? Moi ben, aquí sigo Sigues aquí, eres ti outra vez <laughs> Claro, eu eh, non marcho nunca non <laughs> Hasta que me votes, <laughs> aquí estou Que te vou votar o? No. En todo caso, te podo botar outro whisky máis. Ai, bueno, pois pues mira, me viña ben agora. É, eh, espera. Tampouco bebas tan rápido. Te podes afogar, Ana Luce Q. hubo lenta sempre coa bebida. Bueno, despois de beber, Ana Luce Q, que nos traes por aí? Pois mira, traio como sempre a senda de concertos da nosa cidade e, e do resto tamén, porque na nosa cidade, por exemplo, este fin de semana non hai moito, entón tamén podemos sair por aí por fora a ver cousas. E comenzamos, como sempre, falando da sala Super 8 Aquí que nos visitaba antes eh, Rubén E Oye, eh, nos ti, dicía Ti, ti, ti non terás comisión, non? <laughs> No, pero oh, hay cosas en la Super 8 todas las semanas. Tres días a, semana. hay que decirlo. Te, te invitan a algo en la Super 8? No, no me invitan nunca. <laughs> ¿Eh? ¿Cómo? a ver si me invitan alguna vez a algo. ¿Cómo? ¿Qué? <laughs> Pois eso, que hoxe hai concerto, hoxe día vendres 26 de setembro, hai concerto na sala Super 8. Isto que soa de fondo, como xa recoñeciche des todos É Platero e tú, eh, o grupo que vai a tocar non é Platero e tú, eh, El Roce de Juliet, que é un grupo destes de versións que agora abundan tanto, eh, neste caso, pois homenaxean a Platero e tú. É un grupo de Coruña, a entrada é gratuita, O concerto comenzará ás 10:30 ali na sala Super 8. Eh, e iso, se vos gusta Platevitú, pois xa sabedes. E que máis, tamén aquí en Ferrol, o se 26 de setembro no Auditorio de Ferrol, no Auditorio de Ferrol, André. Ti fuches algunha vez ao Auditorio de Ferrol? Nunca fun ao Auditorio de Ferrol, pasé por ali, cheira fatal fora. Seira, <laughs> vamos a Pero é este que está aquí en Caranza, unha ¿no? pocilga. Incluso pusieron ali un cartel grande con unha señora moi simpática que está tomando unha ración de de Ameixa, eh? non sei a señora esa, esa, esa, esa instantánea está moi ben, o sea, as seguintes instantáneas non saen nese cartel. Non entendí nada. Eu tampouco. a bon entendedor sobre as racións de Ameixas. Pois pues na programación esta que fai o Concello de concertos, estas cousas e tal, pois y sal, que es un grupo madrileño. Ah, pero el Concello programa cousas aquí en Ferrol. Bueno, eh, eh, <laughs> Hay Concellería de Cultura, hay... sí, o teu amigo que saluda siempre Ah. Sí. A mi amigo. Dille algo. No teño palabras. Estoy abrumado. bueno, Platero ¿y tú. Sí, bueno, pois iso Que no Auditorio de Ferrol hai un concerto Dun grupo que se chama Izal, que é madrileño Naceu no 2010 podes poñer algo de fondo así para que a xente mm, saiba. Mm, bueno, sal, seguro que o coñecen porque é bastante famosillo, pero bueno. Mm, sal, o seu, no seu primeiro ano de vida xa lograron Ti coñecías Izal? Sí, sí, eu teño o primeiro disco Mm. Eh, sí, bueno, están ben, va, sí, están ben. Isto que que ven sendo, que, que rollo este? Eh, rollo alternativo. <laughs> alternativo. <laughs> alternativo español. O sea, rollo surtado é un tipo alternativo. eh? <laughs> sí, é como Leticia, que tamén é alternativa, seguro que tamén lle gusta Izal. Me porro cómodo, soy práctico Pois iso que estaba dicindo que xa no seu primeiro ano de vida eh, fixeron como 60 actuacións no ano, venderon todas as copias do seu primeiro EP. Eh, en 2012 publicaron Magia e efectos especiales, que se agotou aos poucos meses, e no 2013, o ano pasado, eh, recibiron o galardón de mellor grupo Revelación nos premios da música independente. Este ano editaron Agujeros de Gusano, que é o seu último traballo e que o presentarán aquí na nosa cidade o venres 26 de setembro no Auditorio de Ferrol. Será ás 9 da noite. No, o sea, casi, casi estamos, sea, bueno, pues en directo son a sete e media Dá tempo para tomarse un bocadillo de chorizo con queijo <laughs> Ir a velos eh, Ver un vídeo de Reyes Hurtado Por exemplo eh, E despois tomas unas copas concerto. para olvidar E despois ir ao concerto a ver Izal, Izal. O Gómez ali Que están ben, eh? No, están ben, eu non digo que non, eh, a min me están gostando. Non coñecía, eh, non coñecía Izal. Sí, sí, están ben. Encantado, encantado. <laughs> Igualmente. Izal, eh, simpático. A ver, a ver. O que pasa que é un pouco caro. A canto, canto custa? Entre creo que entre entre, bueno, o teño aquí, pero non sei se exactamente este, entre 15 e 18, creo. Entre 15 e 18 euros. Sí. Isto tiene que ser un grupo de puta madre. Eu non vou a ir a velos. A, a ver, vamos a petar. están buenísimos. <laughs> Qué malo. Cruzaré la fina línea, lo voy a hacer. Voy a hacer. el favor de no contarlo, lo voy a hacer. Voy a votar. Voy a correr el riesgo de intentar. Vamos, vamos, vamos, ya me convenceron. Izal. Ya. Ya. Bebe Izal. Bueno, pois cambiamos de día. Sábado 27 de setembro. E volvemos á sala Super 8, que é o que nos gusta. Sala Super 8 outra vez. Claro. Moi ben, moi bonito, bonito. E quen ven mañá 27 de setembro, pois un grupo que de Vigo que se chama Maryland. Mira, mira. Maryland, Me Maryland. O, o meu corazón como soa, mira. Escoita, son romántico. A min este sí que me gusta moito. Eu ademais os vin, a estes os vin hai pouco no Festival da Luz, sabes, o Festival da Luz. Sí, o Festival da Luz, sí. De Luz Casal ali en Boimorto, eh, nunca os vira en directo, coñecía o disco e tal. Eh, eh moi ben. Sí, sí, estou pensando en ir mañá a este concerto ah, pues ali na Super 8. Que, que ten boa pinta estas guitarras, a ver, a ver. Hace tiempo que ya sé que lo nuestro es un ilusión, estrangulan la obsesión de florecer. Maryland. Estarán mañana, ¿no? Sí, mañana, día mañana. <laughs> sábado 27 de setembro <laughs> ah. na sala Super 8 un grupo de Vigo, como dicía, que naceu no 2008 sí. rapidamente comenzou a xirar e eh, telonear a xente como a Deluxe, Vaca Azul ou Water en 2009 gravaron entre Vigo e Mallorca o seu primeiro disco Surprise en 2011 o segundo Girl Gold Fit mm. e con este disco percorreron toda a península chegando a dar máis de 100 concertos o ano O seu último traballo, Los <laughs> años muertos, é o que están presentando agora. E, e que tocarán temas dese disco e dos anteriores ali na Super 8 mañá sábado 27 de setembro ás 10 media as entradas custan se a pillades anticipada 8 euros en taquilla 10 pero 15 se mercades tamén o disco Ah, moi ben, moi ben. Disco de entrada 15 euros, eh, está ben. Boa idea, tío, está ben. Rubén, sí, sí, ves? Rubén o, Rubén o, grupo. Sí, sí. Nos ahogamos firmes mientras se consigue que el aire llegue al fin. Ya estoy preparado. Maryland que estará sí. o sábado pois na Super 8. A mí me gustan. Está ben, está moi ben, a verdade, sí, sí. Bueno, e que máis? Seguimos. Pois agora seguimos e me poñerás outra cousa que está aí, mm, sí. que xa pertence a outros concertos en Coruña, pero antes acabo de ver isto no Facebook e teño que dicilo. Sí, claro, claro. <laughs> Aínda que non teñamos música de fondo. Sí. Porque isto das sesións vermú a min me gusta moito. Sí. Os concertos ao mediodía, os domingos, sí. de resaca. Ah, que guai. <laughs> Todos da matao, sí. Eh. Pero mellor para resaca sair e con este tempo que fai. Pois mira, hai un sitio novo, tío, coñeces? Bueno, novo, relativamente novo. Sí. <laughs> o coñeces? No, non sei. En Ferrol Vello. Eh, Atasca Bella. A mesoa, Mesoa me soa sí, de... non fuches nunca. Eu no. pasei un día por ali, estiven a pique desde ir, me falaron moi ben, teño que ir. Estaba organizando cousas e conciertillos así os domingos. É xusto na Praza Bella, sí. na esquina. Ah, xa sei onde está. É un edificio así antigo que... E ademais o levan uns, rap, uns rapaces que creo que os coñecemos, Alba, E eh, mm. o rapaz non sei, sei como se chama. Porque na praza mesmo Bella eh, sí, de, de, sí, de, do, xusto. do barrio Bello de, do Porto, non? De mm. Ferrol. Mm pois aí en Ferrol Vello, pois aí fixeron unha tasca, unha tasca, sí, bueno, é pequeniña, sí. pero a xente xa ten unha terraza, así, está ali na praza, moi guai. Sí, moi guai, moi guai. Eh, xa levan, eh, me parece que non sei se unha ou máis eh, así sesións Bermúdez isto de mm. domingo. Este domingo acabo de ver que tamén hai, entón non o sabía, ah, pero ah, o digo, ben, aproveito. Este domingo a unha e media non só organiza Tascabella, tamén o Mesón o Submarino. E quen vai tocar? Vai a tocar a unha e media do mediodía ali este domingo 20, que o domingo 20 29 de setembro, non? Sí. Non, 20 28. Eh, domingo 28. 28 de setembro a unha e media. Mira, despois de ir a a marcha esta o pasarrúas feminista, sí. colledes, ah. marchades ali a a Tascabella. A Tascabella a, a Praza de Ferrolvello e van a tocar os homínidos. Os homínidos. Os homínidos que son Padín e Cabe e que tocan mm. así versións de clásicos e tal, están moi animados, tocan moi ben e seguro que é moi divertido. Mm, está ben, é un bon plan para un domingo que seguro que fai sol e, e tal, pasar por ali. un sitio novo como é a Tascabella claro. que que que pon ali? Ti estiveches dentro? Eu non, claro. pasei por diante, pero había moi mogollón de xente, ademais o día que pasei era a feira esta medieval e tal, entón sí. non cheguei a entrar sí. porque había moita xente, pero teño ganas de ir porque me dixeron que, que está moi ben ese sitio. Moi ben. E a xente moi maja por ali e tal, e moi guai. Mm. Así que un, un sitio novo en Ferrol. Si, sí, sí, cabella. toda esta marchita que se son, a ver, a ver, a ver. Pues pois antes, antes de ir, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. es mojo! ¡Este es el mojo! ¿Qué es mojo! ¡Toma mi mojo! ¿Qué es mojo! ¡Prueba el mojo! ¿Qué es mojo! ¡Ah! Esto es lo mío. <laughs> este que volver a poñer. Eh, eh, sí, pon, pon outra vez, porque duran moi pouco as cancións deste grupo. Explícame que é es isto. Mira, isto en Coruña, xa marchamos a Coruña, hoxe, hoxe venres 26 de setembro, no Playa Club, o Playa Club eh, hai pouco volveu outra vez a dar concertos, tivo unha época así que non había nada, hmm. e agora volveu outra vez a dar concertos, E voltan tamén os concertos de retroalimentación. Retroalimentación me soa de algo, non sei. Si, sí, un blog, bueno, eh, sempre organizan así cousas e tal. Eh, en o playa, normalmente. Eh, e hoxe vai haber este concerto no que van a tocar tres grupos. Estos que te gustan tanto son Señora, Señor, Señora, que é unha banda de punk pop formada por Víctor, batería e voces, e Cipo, guitarra e voz, que son así moi cañeiros, son moita enerxía e que son os seus temas son así como píldoras dun minuto, non duran sí, máis, sí, sí, sí. pero mola moito, son moi divertidos. A ver. Pois sí. Me encanta. Señora, señor, señora, te encanta. <clears throat> Pero non van a estar sós nestes concertos de de re, retroalimentación. Ah, van sus padres tamén. <laughs> non, van uns colegas. Estes que veñen agora, que me vas a poñer Wild Bal Balbina, que tamén son de Vigo, e que van a presentar o seu último traballo Sister Before Misters. E despois para rematar os coruñeses Lady Leño. Van a tocar tres grupos ali no Playa Club o se venres 26 de setembro nos concertos da retroalimentación. Vai ser as 11 da noite, así que tedes tempo de sobra para chegarvos ali a Coruña se vos interesa. Ti tamén, André. Mm, además en Coruña grupos de Vigo. No, porque sí. tanto... Como se chaman os primeiros? Señora, señor, señora. Y este es Will Balbina. Will Balbina y Lady Leño. Son Lady de, Leño son de Coruña. Pero estos dos primeros son de, de Vigo. Mm. Este es, por exemplo. Sempre ten que vir alguén de Vigo para poñer as cousas no seu sitio. Eso, digo. Gosto, gosto deste grupo, eh? Wild Balbina. Pois sí, no Playa Club, hoxe 26 de setembro ás 11 e as entradas, bueno, anticipadas xa supoño que non poderedes coller, pero en taquilla son soamente 8 euros, moi son ben, tres grupos, ben. está moi ben. Moi ben, sí, de prezo, moi ben, moi ben todo. que raro <laughs> esta opinión así tan positiva do sí. pequeno monstro <laughs> non teño comisión co Playa Club eh Vamos para la... ¿Qué más? Pues seguimos, continuamos. Sábado 27 de septiembre, Mañana sábado 27 de septiembre en Coruña, no Teatro Rosalía de Castro. Esto ya es muy diferente. Mm. Ponme ahí. ¿Qué quieres que te ponga? Ponme, ponme. Te pongo algo. ¿Cómo quieres que te ponga? Ah. <laughs> ¿Qué que te ponga a tocar la gaita? A tocar la gaita, sí. <laughs> Veña. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿eh? A señoras de Malvela. Malvela, pero Malvela no es un grupo de aquí, de terra de ancos. No, Malvela son de... Ay, que no me sale ahora, o ¡Me qué mal De, por ahí a abajo, son de sur, de casi, casi, casi Portugal mm. ¿Cómo se llama? Ay, no me sale. Que sé. <laughs> Tui <laughs> me sale. Pois si, Malvela van a tocar mañá sábado 27 de setembro no Teatro Rosalía de Castro de Coruña. Cancións que veñen da terra, música con enerxía para que os cantos tradicionais, eses que elas aprenderon de corrido canda nenas, sigan a facer festa, a ser patrimonio vivo de todos e de todas, a engallolar coa súa beleza e o seu ritmo. Eh, isto é unha maravilla. <laughs> claro que sí. sí, sí. Hombre, que mellor que Malvela. Isto é o mellor do mundo, hombre, mira, escoita. cosa bonita. para pequeños monstruos en Radio Filipín, aquí en la cadena COPE. Viva os noivos, viva, obispo Viva Malvela Viva a que vos pare. <laughs> Viva obispo, vivan las avispas asesinas <laughs> Ahí está, ahí está bueno, Malvela. a ver, ¿qué me descentras? Malvela, Malvela son de Mos. Ah, son de Mos. Son de Mos. Ai, ali en Mos tamén se fai un festival moi guapo. Mm. Como se chama o festival? Non sei. O Rebumbio, non? Non sei. Creo que Rebumbio. Me pillas Mos, agora mesmo. Creo que sí. A ver se sí. hai alguén por aí escoitando. Que chame, o, <laughs> que nos diga. O teléfono da cadena COPE aquí hoxe en directo no estudio da Domos Eclesia 981 37 10 40, sí. repetimos 981 37 10 40. 10 40 eh, eh, que se fai, que festival se fai en Mos, en Mos. Eh, que si eso chamades aquí e, bueno, pues si si acertades tedes unha noite comigo con o Pequeno <laughs> Monstro este fin de semana Gran premio prometo, prometo sair, prometo <laughs> sair. <laughs> Estas son as cervexas que nos trouxeron Sobre todo as que bebiches ti Porque sí. vamos me están afectando a mí por momentos. É <laughs> contagioso. Bueno, pois pues estábamos con Malvela, que toca mañá, sábado 27 de setembro no Teatro Rosalía de Castro, unha maravilla este disco de Malvela, tedes que, que ir. Sí, que sí. <clears throat> Será as 9 da noite. E as entradas baratísimas, de 6 a 8 euros por ver a, a Malvela. Sempre decimos, canta máis Eu non as vi nunca, eh, en directo, teño unhas ganas. gratis ou moi barato. Claro que sí, e o máis caro, pois <laughs> unha merda. Unha puta merda. cansado <laughs> de hablar sino que lle pregunten a, ao Ateneo Forolán o caro que nos está saindo tre, ter un conselleiro de cultura, un conselleiro de cultura como Reyes Hurtado. Unha merda. Canto máis caro, merda. Por certo, un, un saúdo a xente do, do Ateneo Forolán pois sí. que, que ontes, ontes tiveron aí os xoves pois unha, unha xunta de novo aí diante do Concello porque un dos seus integrantes dos integrantes da directiva mm. interviu no pleno e non sei se hubo pleno ou non, pero bueno, en calquer caso aquí de novo un apoio e cada vez máis esa, esa marea de apoios que ten o Ateneo é algo case que xa, vamos, supera calquera relación de, de apoios así de asignaturas, é eh? unha cousa que levamos todos no Home, claro, Ateneo somos todos, no peito, todos e no todas. peito, mm, todas e todos agora mesmo aí apoiando Ateneo Ferrolán. Continuamos en Coruña, sábado 27 de setembro, na sala Mardi Gras, que tamén fai moitos concertos case todas as semanas. Este home que soa por aquí, que escoitades, é Ángel Stanich, que chega de Santander. Mm, mm, moi interesante, non? Ángel Stan Starkis. E Hatch. Stanich. Stanich. Sí, en 2011 grabou o primeiro disco baixo a produción de Javier Bielba que pertence a Arizona Baby a Corizonas mm. É un home escurridizo, misterioso e políticamente inadaptado E sobre todo inxenioso e mordaz Un ah. artista a parte Estivo aquí hai pouco Desde Estivo estás aquí de min? <laughs> No, podería ser unha definición túa tamén perfectamente Poderías repetila, todas esas características fisiolóxicas e mentais Sí, porque as teño aquí Repite <laughs> a ver, a ver, a ver. Escurridizo misterioso. <laughs> Escurridizo, misterioso. Misterioso es un montón, tío. Es políticamente inadaptado. Es sobre todo ingenioso, es mordaz. Pero, <laughs> eh, vamos, a, vamos a ver, que, que, que fisteches aí? Unha relación da miña persoa? O que, que... Pois sí, coincidís. Eh, oh, este, Mogollón. Interesante, este Ángel Starkich. Stanich. Estivo na manchita hai pouco, eu ¿eh? non puiden ir a velo porque ese día non, non puido ser, pero tiña ganas, meten moi boa pinta, eh, mañá sábado 27 estará na sala Mardi Gras, como dicíamos, e o recomendamos. pues pois sí, que sí. Eh, anticipada costa 8 euros, en taquilla 10, eh, o concerto comezará ás 10 e media. A punta de pistola, custa algo isto? Eh? Eh? <laughs> Síntome totalmente identificado. Incluso con este hombre. Si hiciera música, faría algo así. Sí, sí. sí eh, Tenías esos pelos, esas barbas, un hombre así como que parece en plan tipo homeless. Sí, sí, por supuesto. Que me temos por aí, Ana Lucecu, Cuna tu senda? Pues continuamos en Coruña, También sábado 27 de septiembre. no Casino Club de Coruña. Qué emoción. Bueno, es que toca un amigo noso. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. De aquí, ferrolano de, de Caranza tamén, non? Ademais. Hosman. Non. Hosman, <laughs> non é Hosman. Non, é moito máis guai. Reyes Hurtado. E veu por aquí algunha vez, e coa súa guitarra. Juan Fernández. E nos mola moito. Mm, Juan Juncal. Mm -mm. Pois, a ver, a ver, a ver. Ah. Como se entere Miguel Alonso. Claro, que faz esas comparacións. Toca Miguel Alonso. Miguel Alonso, un cantautor de aquí, de Ferrol. pero afincado en, en onde? En, en Compostela. Compostela. Bueno, nun, nun, nunha vila de ali cerquilla. Ah, bueno, pero moi amigo noso, eh, menos, sí. Miguel Alonso, queremos moito aquí. Si, sí, estivo tamén en sesións Bermú, non da radio, estivo aquí no programa. No, Miguel Alonso estivo no primeiro conspirando por unha radio libre. Mira. Foi o primeiro concerto que abriu conspirando por unha radio libre, o primeiro conspirando que se fixo ali nunha pues pois sala claro que había que sí. na estación o queremos de, moito. de ferrocarril, de ferrol. Y, bueno, pues abrió esa serie de conciertos que fueron un aldabonazo, un espaldarazo que se di a Constitución, a merca de equipas técnicas autofinanzamiento de esta radio, de Radio Filipín Y aquí está Miguel Alonso. Un niño grita y algún idiota juega a ser feliz se marcha hoy la sombra azul de... Pois si, sí, o cantautor este Ferrolá, que amigo noso, vai a presentar un disco que se chama Como dioses de alquiler. Será un concerto eléctrico xunto a Iago Blanco, batería e coros, Juan Aparicio no baixo e Javier Santana na guitarra e mandolina. E aparte de tocar temas do seu novo disco, tamén soarán Da noite dos cans, que o álbum anterior que editou. A entrada custa 3 euros de nada, que non é nada. E se queredes xa aproveitades, e desalíbedes o concerto, mercades o CD, entón vos costará 10 euros entrada de CD. E será ás 11:30 no Casino Club de Coruña, mañá sábado 27, ali en Coruña. Ti mm, fíxate que está eu falando daquel concerto mítico, aquel primeiro conspirando por unha radio libre para a activación desta Radio Free de a cadena Cope, que foi en foi en abril do ano 2004, se non me falla a memoria. Sí, entón, xa pasou tanto tempo. Miguel Alonso sigue facendo cousas en daquela de maneira sí, sí. seguida, non, non parou. E, e casi casi vai cumprir, el dirá, pero creo que ou xa cumpriu os 10 anos de, da súa trayectoria ou está piques de cumprilos. Ah, algún, ah, pues, pois día, no, algún día yo preguntaremos a próxima a, vez que veña por aquí a Miguel Alonso. Aquí está. Gente, la parte de mí que nunca fue real como un falso dios hecho de carbón y papel de fumar. Y en mi cabeza hay telarañas y crisis mental. Y en mi interior... E agora xa marchamos, marchamos de Coruña a Compostela. Porque mañá sábado 27 de setembro. Na Sala Capitol hai un concerto que xa falábamos a semana pasada deste ciclo festival que é o Outono Kodaks Festival así de música negra, soul, isto que tanto me gusta a mí. E continúa. A semana pasada tocou eh, Sony Night and the Lakers eh, Titi Syndicate, eh, tamén, bueno, agora mesmo non me lembro dos outros. Esta semana toca o turno a unha muller que é, bueno, considerada a raíña do soul de New Orleans. Chamase Irma Tomás. Sí, Irma Zomas, pues a verdade que eh, unha Que é culpa miña. Unha muller destas características. Porque me saltei algo, sabes? Sí, destas características eh, con, con tanto bagaxe, pois pues, sabe, debe ser unha toda unha dama, no, do do show non? Pois sí, comparada con Aleta e con Eta James. Carambas, carambas. Hai nivel. Eso será mañá 27 de setembro na Sala Capitol. Dentro deste Outono Kodax Festival. E eh, xunto a ela tamén poderemos ver aos absenters que son de aquí de Galicia, non sei exactamente de onde. Eh, bueno, abono xa non ides mercar porque o abono xa é para todos os días. A semana pasada xa houve concerto, pero eh, si eh, ides mañá ao Outono das Festival a ver a esta muller na Sala Capitol, a entrada custa 24 euros en taquilla. Eh, comenzan os concertos bastante puntuais ás 9 da noite. Pois aquí está Irma Zomas. Si, sí, moi mítica, esta muller é moi mítica. Eu non sei, pero din que vai as entradas, bueno, as entradas online destas que se venden antes xa están esgotadas. Eh, só pode, quedarán as de taquilla, pero din que vai a ser un conciertazo. Eu me estou sí. pensando, ten toda, ten sei. toda a pinta, sí, sí, claro. sí, sí, sí. Repite, repite os datos máis importantes. Sábado 27 de setembro na Sala Capitol Autonocodas Festival con nada máis e nada menos que Irma Tomás. E facemos un salto no tempo porque estábamos falando de Compostela e do sábado, pero volvemos atrás ao Benres porque aquí se me foi a min a pinza e, e me pasei un concerto que quería comentar. Benres 26 de setembro tamén en Compostela, é dicir, o se Benres 26 de setembro na sala Moon van a tocar esta xente que me vai a poñer agora André de fondo que tarda en empezar. Se escoita un pouco así porque destes vídeos que saco de YouTube porque non atopei nada e que son os modernos que me molan moito. Modernos é unha agrupación destas así tipo festeira, non? É unha orquesta, una pero orquestra... é unha orquesta de toda a vida, desta esta, unha orquesta Mítica. de verdade que, que te traslada. Sí, sí, van época. vestidos de época, entre eles está Alonso Caxade, Caxade, que xa seguro que o coñecedes, uh -huh. e que nos fai bailar, pero vamos, atas tantas. Fostrot, habanera, bolero, corrido, rumba, mazurca, muñeira ou jota. Estarán ali na Salamón o xevenres 26 de setembro os modernos ás 10 da noite por 5 euros só. Se estades por Compostela, xa sabedes, se queredes pasalo ben e bailar, Moi ben, moi ben. Tedes así. que ir por ali. Tipo repichoca. Tipo repichoca, sí, pero máis guai todavía. Esto mm, que está soando. Esto sí que te gusta, Esto eh. Esto era do Alentejo. Sí. De Portugal. A este tipo vin eu en directo tamén no Festival de Músicas do Mundo de Cines. Cando estaba o tipo aí lanzándose, aí pois cinco anos aproximadamente. Ah. Eu vin eu ali no Castelo de Cines. E que tal, que tal? Eu teño pues, pois, moitas eh, ganas de velo. Xogaba na casa, porque fíxate, Cines está no eh, litoral alentellano e ese tipo é do Alentello. Entón, mm. bueno, fai unha especie de mistura así entre fado, nova música portuguesa. Moi bonito saberes. Antonio Zambullo de amores que vão e vêm. Nada possuem meu nome e nem vejo ninguém. Pois sí, como ven, dis Antonio Zambullo, vai estar o sábado 27 de setembro no Auditorio de Galiza, ali en Compostela. espectáculo. Espectáculo, sí. o marco correcto para escuchar a Antonio Zambullo. Mira que bien quedaría esto, eh, no, te teatro Jofre. Ay, sí, que o traigan. bueno, no, no non van a traer. Reyes un poquito, enrollate un poco, hombre. Tráenos a ese hombre Esas cosas que pasan por el mundo. Que va, que va. Nada meu no. Y nadie ninguém Pois si, como ben dicías, este home se está a converter na voz masculina máis internacional do fado, fusionando jazz, bossa nova, morna, xoriño ou canto alentexano e creando un estilo único. Nas súas composicións destacan o coidado pola palabra, o bo gusto nas letras e o sabor que ten o portugués na súa voz. Quando perdí non teño pasos nem peso de outras paixões eu já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso a Deus, não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em Cousa Bonita, Antonio Zambullo, sí. soando nos últimos minutos de divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín o Magazine Marciano das fin de semana aquí en Radio Filispín, a radio máis simpática do teu dial. <laughs> Pois si este tema pertence ao seu último traballo que se chama Quinto e ali podedes velo no auditorio, auditorio de Galiza de Compostela o sábado 27 de setembro. Os prezos van de 12 euros anticipada e 15 en taquilla e comezará o concerto ás 9 da noite. Moi, moi, moi recomendable. Polo que vexo, Ana Lucecú, esta noite, esta noite vas a ir con rastas. <laughs> bueno, non sei aínda. Para iso terías que baixar, baixar, baixar ata Vigo. Baixar o Moro directamente. Sí, case. Bueno, bueno, esto que está soando soa así como moi ragamuffin. Esto exactamente non sei como se chama. Se chama Ganjar Family ou sí, algo así. Ganjar Family. Ganjar Family. Eh, un dúo formado en 2005 que practican principalmente el New Roots eh, Dance Hall, que se mueven con soltura en casi todos los estilos de reggae. Es verdad. <laughs> E onde van a estar? Pois como dicíamos que hai que baixar ata o sur, estarán en Vigo o xe venres 26 de setembro na fábrica de chocolate, presentando o seu terceiro disco que se chama Rise Up. Prezo de entrada, 8 euros en taquilla. Hora, ás 10 da noite, ali na fábrica de chocolate Ganjar Family. en que mellor sitio podían tocar os Ganger Family? Pois pues na fábrica de chocolate <laughs> Claro que sí E que máis? Porque estamos acabando Estamos acabando, a sí, estamos acabando, acabando ah, xa oh. para rematar sí. Eu se estives en Vigo hoxe Ai, Vigo, pois non, non iría a ver aos Rigis este. Que bonito. <laughs> No. Vigo está tan Vigo, ay, Vigo mola moito. Sí. Non, eu se estivese hoxe en Vigo, hoxe vendres 26 de setembro, iría a Iguana Club a ver a esta xente, a esta banda rusa que se chaman os Messer Chaps. Pois a verdade é que cadro contigo. Aí va. Música rusa en Radio Filispín. Thank you. mira a perestroika dos 80 a donde nos levou. Está eh, irreconocible Rusia. <laughs> Se fai surf en Rusia. Xente facendo surf en Rusia. Pois si, está é unha banda mítica, os Messer Chaps, fundada a finais dos 90, nos que os seus membros orixinais eran Oleg Gitarkin e Annette Schneider, apodada Zombie Girl. Agora hai outro membro máis, pero me, a, a medida que pasaba que pasou o tempo houve un montón de a formación foi cambiando e variando. Apodada Zombie Girl polo Zombie Girl. que iba. Eh, pois non o sei, pero mola moito, mola moito este grupo. Eh, nada, en, en eles confluen aí pelis de terror de serie B, a música surf e o rock and roll dos anos 60. Isto é para fans do rockabilly, o horror punk e o surf. Sí, tipo Cramps. A mí me encantan, mí me, me encantan. O sea, las tuve eh, Aquí en hay un vivo. grupillo por aquí que se llama sí que Baby, mola. Baby Horror, tamén así fan un rollo así. Mm. E os desechables de Barcelona tamén facían un rollito así. Mira, se ríe como yo, ja ja ja ja ja. reíros audiencia coma eu. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ríete, Ana Lucecu. Ja, ja, ja, ja, ja. A ver, a ver. Me canta tu sonrisa. ¿Qué vais? Pois eso, Messer Chaps na Iguana Club, aproveitades se, se sodes ou se ides hoxe a Vigo, venres 26 de setembro, ás 11 media, o precio de entrada son 10 euros, non con CD esta vez, senón con birra, e tamén van a tocar Camarada Nimoy e despois haberá pinchada de DJ Zombirela esta, este concerto pinta. Ben. Promete, promete, a verdade sí. é que Vigo, Vigo, Vigo está mola tan lonxe, pero mola mogollón. mogollón. isto? <laughs> Esta se me queda un pouco fora da senda sí. Pero bueno, que tamén van a tocar mañá sábado 27 de setembro na Iguana Club chamanse Heroína, son de Vigo, unha banda composta por Coral, Coral, Aerolíneas Federales, mm -hmm. eh, Bea, Belén, Indy e Isa. Eh, a entrada custa 5 euros e eh, comenzará o concerto ás 12. heroínas. Sí. E xa nos vamos Divertimento para pequenos monstruos pois Edizón sí. do 26 de setembro do ano 2014 Gracias a todas e todos pola vosa atención E nada, pois aquí estaremos Si quere o bispo que o que manda aquí na cadena COPE de Radio Filipín o vindeiro Benres, non, Ana? Sí, e hoxe marchamos de bares. Marchamos de bares, sobre todo Ana, que sempre está aí <laughs> revoloteando na noite farolá, como claro boa sí. vagalume. Ate logo. Abur.